Labas, sveikas sugrįžęs į linksmųjų motorų miestą. Jo naujieji gyventojai - ugnegesių automobilis, kelio volas, barža, batiskafas, požeminis traukinys, betono maišytuvas, policijos raiktasparnis, ekskavatorius ir greitosios pagalbos automobilis. Ar pažaisi su jais? Muzikinės stoties požeminėje perijoje tu susipažinsi su skirtingais muzikos instrumentais Kelio volas tau parodys daugiau nei 30 įvairių spalvų ir išmokys, kaip jas atskirti. Barža žais su skirtingomis geometrinėmis figūromis ir tikrins atidumą. Sraigtaspranis išmokys, kaip nustatyti laiką, naudojantis miesto laikrodžiu. Ugnegesių automobilis papasakos, kaip galima maišyti skirtingas spalvas. Batiskafas nugabens tave į jūros dugną ir parodys jo gyventojus. Mes tikimės, kad tau patiks žaisti su šiomis mašinomis.